Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, draga braćo i poštovane sestre. Nalazimo se u novoj epizodi serijala Kako ćeš postupiti. Ovo je već 36. epizoda e, serijala. Prošla epizoda u kojoj sam e, govorio o propisima Sehvi Sejde, odnosno kako točno treba da čovjek uradi E, Sehvi Seđdu, možete pogledati ovdje doista i taj video uh, jedan od, e, da kažem tome, boljih uspjeha na ovom kanalu iz razloga zato što je, sam isto dobio ogromno feedbacka i ogromno ljudi mi je pisalo sa različitim situacijama, sa različitim pod situacijama od onih koje sam uh, tamo spomenuo, pa evo ako spomenemo jedan uh, primjer, recimo uh, jedno zanimljivo pitanje koje sam dobio jeste šta ako čovjek pogriješi u samoj sehvi seđdi. Recimo da uradiš samo jednu sehvi seđdu ili da uradiš tri sehvi seđde ili recimo da umjesto um, zikra koji se uči između dvije seđde ti učiš recimo etehijatu i tako dalje. Um, pa evo odgovor znači, na to jeste da u tom slučaju ne trebaš uraditi još jednom sehvi seđdu. Učenjaci navode nekoliko razloga zašto nije to potrebno. Jedan od njih jeste da sefi sežda inače propisana samo za ono što se desi u toku namaza, a ne što se desi u, u toku sefi sežde. To je prva stvar. A druga stvar, um, ako bi čovjek otvorio vrata ovome, to bi značilo da bi mogao um, konstantno raditi sehvi seždu za sehvi seždu, jel, sad zamislite znači da bi se to e, dešavalo, recimo da uradiš u jednoj sehvi sežde, uradiš neku grešku, moraš opet uraditi sehvi seždu i onda opet u toj sehvi seždu uradiš opet neku grešku i opet i opet i opet, ona i na kraju e, dođeš do toga da uopće ne možeš da završiti završit namaz, jel. E, tako da je to vrlo bilo ona interesantno e, pitanje koje sam dobio i ogromno drugih pitanja sam dobio vezano za to, alhamdulillah, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala što smo ovoliko e, zainteresirani za za učenje vjere. U ovoj epizodi govorit o jednoj situaciji koja se također često desi u namazu, um, a vezana je za um, zaborav u namazu um, i za sehvi seđdu. A, to jest recimo kada imam e, predvodi namaz i sad uradi neku grešku, recimo u namazu, bilo to da izostavi neki ruk namaza ili recimo da doda neki rukan i tako dalje, pa ga džematlije upozoravaju sa riječima subhanallah, kao što smo rekli u prošlim epizodima, epizodama. I sad imam onaj, um, on ne zna šta džematlije žele od njega. Jednostavno, znači, ne zna. E sad, šta će džematlije u tom slučaju uraditi? Pa hajmo pogledati um, šta treba uraditi. Učenjaci imaju brojna mišljenja o tome kako će mu ktedije objasniti imamu grešku ukoliko zaboravi obaviti neki ruk namaza i oni ga upozorje na grešku sa riječima subhanallah, a on ne razumije šta žele od njega i ne zna gdje je pogriješio i pređe na sljedeći ruk namaza ostavivši zaboravljenog. Od najboljih mišljenja jeste da će mu ktedije na glas izgovoriti zikr koji se uči na izostavljenom ruknu. Ako je imam izostavio ruku, reći će subhana rabbija rabbijal azim. Ako je izostavio seđdu, reči će subhane rabbijal ala. Ako je izostavio sjedenje između dvije seđde, reči će rabbi gfirli i slično tome. Nadam se da ste se ukoristili od ovog videa, e, podijelite ovaj video dalje, e, da se drugi muslimani koriste, ostavite dole neki komentar, like, šta ja znam, neku sugestiju, šta trebam još uraditi, e, Ako imate slučajno neko pitanje, možete se mi također obratiti. Allah vam dao svako dobro i vidimo se u sljedećoj epizodi. Assalamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuh.